O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا Insonlar ichidan o'z mahbublarini tanlab oluvchi va ularga mislsiz mukofotlar ato qiluvchi mehribon Allohning azizligiga hamd va sanolar bo'lsin. shahodatga talpinishlikni ta'lim bergan payg'ambarimizga salot va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, bugungi juma dasturimizni bayramona kayfiyatda boshlaymiz. Tinglovchilarimizdan talablar shuki, radiolarga yaqinroq kelib, to'lqinlarni sozlab olishsinlar. Bayramona dasturimizda bayramona xabarlar bor. Uxlab qolmasdan oxirigacha eshitinglar. تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Biroq payg'ambar alayhissalom uning ayyorligini bilib qoldilar va jihodga chiqishdan man etdilar. O'shanda Umayr qattiq yig'ladi. Shiyalar marosimi munosabati bilan Agar Abu Bakr, Usmon va Umarlar mu'min emas ekan, demak barchalarimiz musulmon emasmiz. Agar ular mu'min bo'lmasa, men kimman? Musulmonlar kim? Hayotdan foydalanishda inson ozgina narsalarga ham gapirib, menaqa insonda aybini topmaslik kerak. Mutlaq bu mujtamoaga ham ta'sir qiladigan narsa. Lekin agar studiyamizda o'zaro suhbat Самолет сажают тебя двоих или троих и думаешь, тебя из самолета бросит или что-то. Сейчас легко говорить. И насчет еды, и насчет всего смешно. А тогда не было смешно. Bu odamlar shuuriga, tafakkuriga qilinayotgan hujum bo'lib, ildizi jahon iqtisodidagi tanazzulga borib taqaladi. Jundulloh xazinasidan tog'dan olib tushdim pastga, olib tushib qarasam Amirul Mu'minin boshchiliklarida Usoma bin hamma jamoatlarning amiri, ulamolar turishibdi qator. Mana bu shahidning janozasini o'qishligim. Muhojirlar oqimidan Marvon bo'lsa, qadariga rozi va undan xursand. Endi xursandmisiz? Ha, o, o, yaxshi, ayoy. <laughs> Suyunib, hozir alhamdulillah, yaxshi bari. Hijrat qilish jarayonida bozordan bir chekkasidan o'tib ketayotgan edik o'sha bitta birodar bilan ya'ni e, bir yoshgina bola kelib mani qo'limdan ushladi dada deb mana qarasam o'g'lim kelibdi shayx o'z fikrini shunday davom ettiradi these are his words go and join that army even if you have to crawl over ice Nihoyada jahon va mintaqa xabarlari ham bor. Sa'd ibn Abu Waqqas Muhammad Rasululloh Uhud kuni Sa'dga shunday xitob qilgandilar. Ot Sa'd ot, ota-onam senga fido bo'lsin. Biz insonga ota onasini ya'ni ularga yaxshilik qilishni amr etdik onasi unga ojizlik ustiga ojizlik bilan homilador bo'ldi ya'ni qornidagi homila kattargan sari onaning holi qurib zaiflasha borur uni ko'krakdan ajratish muddati 2 yilda kelur biz insonga buyurdikki sen menga va ota onangga shukr qilgin yolg'iz o'zimga qaytajaksan agar ular ya'ni ota-onang seni o'zing bilmagan narsalarni menga shirik qilishga zo'rlasalar u holda ularga itoat etma ularga garchi kofir bo'lsalarda dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin va o'zing menga ijobat tavba qilgan kishilarning yo'liga ergashgin so'ngra ya'ni qiyomat kunida o'zimga qaytursizlar bas men sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini berurman bu oyat karimalar ajoyib va nodir voqea sababi bilan nozil bo'lgandir hali g'o'r yoshgina yigitchaning shuurini butunlay bir-biriga zid hissiyotlar chulg'ab olgandi O'shanda yaxshilik yomonlik ustidan, iymon kufr ustidan g'olib kelgandi. Bu voqeaning qahramoni makkalik yoshlarning sarkori ham otasi ham onasi baobro shaxslardan bo'lgan oliy nasab yigitcha edi. Uning ismi Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudir. Makkada nubuvvat nuri zohir bo'lgan onda Sa'd o'n gulidan bir guli ochilmagan beg'ubor ota onasiga mehr muhabbatli ayniqsa onasining atrofida girdi kapalak farzand edi u hali suyagi qotmagan bor yo'g'i 17 bahorni qarshilagan bo'lishiga qaramasdan ko'pni ko'rgan kishilar kabi aqlli mo'ysafetlar singari mulohazakor edi tengdoshlari ruju qo'ygan behuda o'yin kulgularga mutlaqo qo'shilmas, go'yoki uni buyuk kelajak kutib turganini oldindan bilganday, aksar vaqtini o'q yoy yasashga, kamondan o'q uzish mashqlariga bag'ishlardi. Bundan tashqari, u qavmi mukkasdan ketgan rasvogarchilik va buzuq aqidadan bezor edi. odamlarni adashib uloqib yurgan zulmatlardan qutqarib, najot yo'liga yetaklash uchun qayerdandir qudratli va mehribon yordam qo'li cho'zilishini intizorlik bilan kutardi. Saadning kunlari shu zaylda o'tib turgan bir mahalda Alloh azza va jalla insoniyatga ana shunday mehribon va bunyodkor yordam qo'li cho'zilishini iroda etdi. Bu qo'l bashariyat sayyidi Muhammad ibn Abdullohning qo'llari edi. U qo'l mangu nur sochar ilohiy yulduzni, Allohning kitobini mahkam tutgandi. Sa'd ibn Abu Waqqas sira ikkilanmay haq va hidoyat chaqirig'iga labbay deb javob berdi. U erkaklardan 3-chi yoki 4-chi bo'lib islomni qabul qildi. Shuning uchun ko'pincha faxrlanib, men 7 kun davomida islomning 3 dan 1 qismini tashkil qilib turdim deb qo'yardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sa'dning iymonga kelishi bilan ko'p quvondilar. Chunki undagi oliy janoblik alomatlari, javon mardlik nishonalari shak shubhasiz bu hilol yaqin kunlar ichida Badrga ya'ni to'lin oyga aylanishining bashoratini berardi. Sa'd hurmat e'tiborli, obro' izzatli xonadondan bo'lgani uchun Makka yoshlarini ketidan ergashtirib islomga yetaklashi mumkin edi. Qolaversa, Sa'd payg'ambar alayhi salomning tog'alari tarafidan Banu Zuhra qavmidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning onalari Amina binti Vahb ham shu qavmdan edi. Sarvar olam bu qarindoshchilikni mo'tabar sanardilar. Rivoyat qilinishicha, bir kuni payg'ambarimiz bir necha ashablarining davrasida o'tirganlarida soatning kelayotganini ko'rib qoladilar. Shunda mana bu kishi mening tog'am, qani boshqalar ham o'zining shunaqa tog'asini ko'rsatsinchi degan edilar. Sa'd ibn Abu Waqqosning islomdan keyingi hayoti ilgariday bir tekis davom etavermadi. Balki yosh, tajribasiz mu'min yigitni og'ir va shiddatli imtihonga ro'baro qildi. azbaroyi imtihonning qiyinligidan Alloh subhanahu va taolo uning xususida Qur'on oyatlarini tushirdi. Keling, bu mashaqqatli sinovni hikoya qilib berishi uchun so'zni Sa'dning o'ziga beraylik. Sa'dning hikoyasi. Iymonga kelishimdan 3 kun oldin tush ko'rdim. Go'yoki bir-biridan quyuq zulmatlar qo'ynida g'arq bo'lib ketgan emishman. qoqilib, yiqilib, zo'rg'a o'rmalab ketayotgan paytimda to'satdan bir parcha oy nuri paydo bo'libdi. Men oyning nuriga qarab yuribman. Borsam, mendan oldin 3 kishi Zayd ibn Horisa, Ali ibn Abu Talib va Abu Bakr Siddiqlar yorug'likka chiqib olishibdi. Tong otgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maxfi maxfiy tarzda islomga da'vat qilayotganlarning xabari qulog'imga chalindi. Shunda Alloh menga yaxshilikni iroda etganini, o'zining elchisi orqali zulmatlardan nur sari chiqarishini xohlaganini bildim. Vaqtni cho'zib o'tirmay darhol yo'lga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni jihod darasida uchratdim. U kishi endigina asr namozini o'qib bo'lgan ekanlar. Shu yerda islomni qabul qildim. Mendan oldin faqat tushimda ko'rgan 3 kishigina musulmon bo'lgan edilar. Mening iymonga kelganimni eshitib, onamning tepa sochi tikka bo'layozdi. Men onamga mehr muruvvatli, itoatkor farzand edim. Buni bilgan onam o'z ta'sirini o'tkazmoqchi bo'ldi. "Ey Sa'd", dedi. "Sen allaqanday noma'lum dinni qabul qilibsan. Hatto u tufayli ota-onangning dinidan voz kechibsan. Allohning nomiga qasamki, sen o'sha yangi diningni tark etasan, aks holda men bir luqma taom ham yemayman, bir qultum suv ham ichmayman, ochlik va tashnalikda ko'z yumaman. Ana o'shanda ko'yimda jigar bag'ring kabob bo'ladi. qilib qo'ygan ahmoqliging uchun afsus nadomatlar chekasan. Butun umr odamlardan onasining qotili degan ta'na yu malomatlarni eshitib o'tasan. Men Unday qilmang onajon, men hech narsa evaziga dinimdan voz kechmayman, deb yolvordim. Biroq onam qarorida qat'iy turib oldi. Obi taomdan butunlay chetlandi. Bir necha kun tuz ham totmadi. Suvga ham yaqinlashmadi. Ko'z o'ngimda ozib tuzib, ko'zlari kirtayib, oxiri holsizlikdan sillasi qurib yotib qoldi. Men tez-tez onamning tepasiga borib hech bo'lmasa bir tishlam taom yeyishini yoyinki bir xo'plam suv ichishini o'tinib so'rardim. U esa keskin bosh chayqar, agar dinimdan qaytmasam, o'lgunicha shu holda davom etishini aytib, qasam ichardi. Shunda men ham gapning post kallasini aytdim. Onajon, men sizni jonimdan ortiq ko'raman, ammo Alloh va rasulini sizdan ko'ra ko'proq sevaman. Xudo haqqi, Agar sizning mingta joningiz bo'lsa-yu, hammasi birma-bir chiqib tursa ham dinimni tark qilmayman. Onam mening so'zlarim jiddiy ekanini anglab, taqdirga tan berdi. Noiloj yeb ichishni boshladi. Alloh bizning to'g'rimizda oyat tushirdi. Agar ular ya'ni ota onang seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar u holda ularga itoat etma ularga garchi kofir bo'lsalarda dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin Sa'd ibn Abu Waqqas iymonga kelgan kun musulmonlar uchun eng xayrli islom uchun eng muborak kunlardan biri bo'lgan edi. Badr jihodida Sad va ukasi Umayr barchaga o'rnak bo'lishdi. U kezlar Umayr kichkina bola, nar borsa endi balog'at yoshiga yetgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jangdan oldin lashkarni ko'zdan kechirib chiqayotgan mahalda ko'rib qolib, kichkinaligi uchun qaytarib yuborishlardan qo'rqib, orqa safga berkinib oldi. Biroq payg'ambar alayhi salom uning ayyorligini bilib qoldilar va jihodga chiqishdan man etdilar. O'shanda Umayr qattiq yig'ladi. Oxiri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga rahmlari kelib, jangda qatnashishga izin berdilar. Sa'd ham bundan ko'p quvondi. Va bo'yi pastligi sababli qilichni ukasining bo'yniga ilib qo'ydi. Aka-uka Allohning yo'lida haqiqiy mujohidlarga xos jasoratlar ko'rsatishdi. Sa'd ma'rakadan Madinaga yolg'iz o'zi qaytdi. Ukasi Umayrni Badr tuprog'ida shahid holda qoldirdi. Savobini Alloh taolodan umid qildi. Uhud kunida tizzalarga titroq kirib, musulmonlar qo'shini parchalanib ketdi. Jangohda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qilib 10 nafarga yetar yetmas kishi qoldi xolos. Ular orasida Sa'd ibn Abu Waqqas ham bo'lib, jon jahdi bilan payg'ambar alayhi salomni mudofaa qilar, har safar kamondan o'q uzganda albatta bir mushrikni yer tishlatardi. Sarvari olam buni ko'rib, Sa'dni yanada ko'proq shijoatlantirish uchun ot sad ot ota-onam senga fido bo'lsin, deb qichqirgandilar. Sa'd butun umri davomida mana shu xitob bilan faxrlanib o'tdi. Ahyon ahyonda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech kimga birdaniga ota-onam fido bo'lsin demaganlar, faqat mengagina Uhud kunida shu so'zlarni aytganlar deb qo'yardi. Sa'd o'zining eng ulkan xizmatini keyinroq Hazrati Umar forslar diyoriga haq dinni olib kirib, kofirlar davlatiga yakun yasashga va shu bilan majusiylik illatini tag tomiri bilan qo'porib tashlashlikka ahd qilgan paytda ko'rsatdi. Xalifa chor atrofdagi valilarga maktublar yo'llab, ot minib qurol tutishga qodir bo'lganlarni, jasur, aqlli va zirak kishilarni, she'r yoki notiqlik sanatidan boxabarlarni qo'yingki jangda asqotishi mumkin bo'lgan barcha odamlarni Madinaga jo'natishni buyurdi. Mashriq va Mag'ribdan mujohidlar gurros-gurros poytaxt sari kela boshlashdi. Hamma jamlanib qo'shin shay bo'lgach, Umar ibn Xattob sarkardalikni kimga ishonib topshirish masalasini muhokamaga qo'ydi. Mashvarat ahli bir ovozdan yagona nomzodni ko'rsatishdi. sher yurak pahlavon Sa'd ibn Abu Waqqas. Umar radhiyallohu anhu unga jangovar bayroqni tutqazdi. Ulkan cherik Madinadan jo'nab ketishi oldidan jangchilarni kuzatishga chiqqan Amirul Mu'minin lashkar boshiga so'nggi ko'rsatmalarini berdi. Ey Sa'd, seni Rasulullohning tog'asi, Rasulullohning sahobasi degan so'zlar kekaytirib yubormasin. Zero Alloh taolo yomonlikni yomonlik bilan o'chirmaydi, balki yomonlikni yaxshilik bilan mahv etadi. Ey Sa'd, Alloh bilan hech kimning o'rtasida qarindosh urug'lik yaqinligi yo'q. Uzotga magar to'at bilan yaqinlashuv mumkin. Odamlarning boy badavlati yu faqir u fuqarolari Allohning nazrida barobardir. Alloh ularning parvardigori, ular esa bandalardir. bandalar bir-birlaridan faqat taqvo bilan afzal bo'la oladilar. Rabb Taoloning huzuridagi mukofotga to'at bilan erishiladi. Sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning asosiy vazifalari nimadan iborat ekanini bilasan. O'sha ishni davom ettirmoq bugun sening ham burchingdir. Lashkar asta qo'zg'aldi. Unda 99 ta Badr jangi qatnashchisi 310 dan ortiq Rizvon bay'atidan oldin iymon keltirgan musulmonlar 300 ta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Makka fathida ishtirok etganlar va 700 ta sahobalarning farzandlari bor edi. Qo'shin Qodisiyada qaror topdi. Harir kunida, ya'ni Qodisiya kunlarining so'ngisida musulmonlar shiddatli hujum boshladilar. dushmanni mahkam iskanjaga olib, saflarini parokanda qilib tashladilar. Hamma yoqni la ilaha illalloh vallohu akbar hayqiriqlari tutib ketdi. Fors lashkar boshisi Rustam halok bo'ldi. Qo'mondonidan ayrilgan askarlar butunlay karaxt bo'lib, hatto himoyalanishdan ham ojiz qoldilar. Qarshilik qilish behuda ekanini tushunib taslim bo'ldilar. behad, behisob g'animat qilindi. O'sha kuni musulmonlar ulkan zafarni qo'lga kiritdilar. Sa'd uzoq umr ko'rdi. Alloh unga ko'p mol va davlat in'om qildi. Lekin u o'lim to'shagida yotganida jundan to'qilgan, titilib ketgan jubbasini keltirishlarini buyurdi va dedi: "Meni jubbamga o'rab ko'minglar, chunki Badr kuni men shu libosimda mushriklarga qarshi jang qilganman. Allohga ham o'sha kiyimda yo'liqishni xohlayman. Endigi navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars demak bir kishi vafot qilsa undan o'g'il qizlargina qolgan bo'lsa boshqa merosxo'r bo'lmasa u suratda molni uchga bo'linadida ikki ulush o'g'il bolalarga bir ulush qiz bolalarga taqsim qilinadi agar meros oluvchi meros oluvchilar faqat ayollar bo'lsa ya'ni qizlar bo'lsa ularning miqdori ikkitadan yuqori bo'lsa bu meros oluvchi qizlar yoyinki ayollarga mayyit ya'ni vafot topgan kishi qo'yib ketgan molning 3 dan 2 qismi beriladi. Agar meros oluvchi qiz yoyinki ayol bitta bo'lsa, bu qiz yoyinki ayolga merosning yarmi beriladi. shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar urushgan mo'min musulmonlarga qarshi mo'minlarni mo'min bo'lganligi uchun musulmon bo'lganligi uchun diyoridan quvlab chiqargan va shu quvlab chiqarishlikka yordam bergan mana shu 3 ta toifani dedi Alloh taolo kimda kim do'st tutadigan bo'lsa ana o'shalar zolimlardir dedi Ya'ni biz mana bu oyatlardan o'rganadigan va kelajakda qiladigan amallarimizni shariatga muvofiq bo'lishligi uchun juda katta buyuk darslar bor. Ertaga g'alabalar bilan yurtlarga kirilgan vaqtida inshaalloh u yurtda qolganlar bilan qanday muomala qilishlikni Alloh taolo bizga ta'lim beryapti. Va albatta biz mana bu ta'limlarga muhtojmiz, mana bu ta'limlarni o'rganishimiz kerak. Chunki bugun islomga oshkor dushmanchilik qilayotgan toifalar ertaga g'alaba kelishligi bilan o'zlarini suratlarini o'zgartirib oladi ular. yakshanba Jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni son qilingan ko'p sonli 18-matn Barcha mahluqotlarni o'z ilmi bilan yaratdi. izoh. Alloh subhanahu va taolaga o'zi yaratgan bu borliqdan hech narsa maxfiy emas. Alloh subhanahu va taolo bu borliqning barcha ehtiyojlarini, zaruratlarini, shakllarini, ko'rinishlarini va hokazo holatlarini uni yaratishdan ilgari ham tiniq va aniq bilgan. Jahiliyat hayotida yashar unda ular uchun yaratilgan, ularning istaklari va tasarrufotlariga bo'ysunadigan har qanday narsada musobaqalashar edilar. Itoatkorga mukofot yo'q, jinoyatchiga esa jazo yo'q edi. Yaxshilikka buyurilmas va yomonlikdan qaytarilmasdi. Diyonat ishlari ularning hayotlari uchun oddiy ishga aylanib qolgan bo'lib, ularning ruhlari, qalblari va nafslari ustidan hukmronlik qilmasdi. mujohidlarga ham yoqqan edi katta katta arab mujohidlar ajam mujohidlar o'zimizni harakatdagi katta katta tushungan eski mujohidlar ham tushunchaga borib qolishgan shkerliusi yaxshi bo'ladi deganga o'xshagan shunaqa paytda bir bir kun bir joyda o'tirib qoldik keyin tohirjon shu masala yuzasidan o'zini munosabatini bildirib fikrlarini gapirib qoldi shu fikrlarini ba'zi esimda qolgancha aytib beraman inshaalloh dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon hamma odamlar barobar zulmga qarshi kurash shunday chiroyli shiorlar bilan chiqqan edi ya'ni oldin mazhab nomi bilan kelgan bo'lsalar endi siyosat tariqa bilan bular keldi Bular Farisi, Yahudi, Nasroni va islomdan ba'zi narsalarni olib va ba'zilarini qo'yib aralash bitta yangi dinni tashkil qildi. Namoz faqat 4 rakat bo'ldi. Quyosh chiqishidan oldin 2 rakat va quyosh botishidan keyin 2 rakat. Xolos. Va haj qibla va haj Baytul Muqaddas tomonda bo'ldi. Roza 1 yilda faqat 2 kun bo'ldi. Va 2 kun ham Maharjon kuni va Navroz kunida bo'ldi. Va azon kalimalarida ham o'zgarishlar kirgizildi. Seyshanba. taqvoing qaydadir iymoning qaydadir? qilmisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tarib Bugun ham ummat katta islom mintaqalarida bunday xunuk xurujlardan jabr jafo chekmoqdadir. Bugungi kunda duch kelgan axborni o'qiyman deb varaqlansa yoki internet tarmoqlarida kelgan xabarlarga nazar solinsa, Falastin, Iroq, Checheniston, Kashmir Sudan, Jazoir, Nigeriya, Somali, Suriya, Pokiston, Afg'oniston va boshqa islom o'lkalaridagi fojialarning guvohi bo'lamiz. Shuningdek, ko'pchiligimiz bu xabarlarni sovuqqonlik bilan bee'tibor, dard alamsiz, musibatni his qilmay o'qiymiz. Xuddi shunday mo'g'ul tatarlar vaqtida ham musulmonlar ichki nizolar va o'zaro urushlarni sovuqqonlik bilan bee'tibor, dard alamsiz musibatni his qilmasdan faqatgina eshitib qo'yar edilar xolos. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis Juda ham xuluqli bo'lishligi kerak, yaxshi muomalada bo'lishlik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xulqan va alfafuhum bi ahlihi. Mu'minlarda eng iymonini mukammali ahsanuhum xulqan. Xulqi chiroyli bo'lgan mu'min eng kamolatga yetgan inson. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qildi, qiyomat kunida mezon tarosida eng og'ir turadigan narsa husnul xulq. Va hadis davomida va alfafuhum bi ahlihi. iymonini mukammal bo'lgan inson, xulqli inson va o'z ahliga lutflik inson. Ayol kishi eriga nisbatan xulqli ayol. Mana bu odamlar eng mukammal bo'lgan iymonli kishilar. Bu birinchi haq. Qo'shimcha qilamiz bu hadisga sharh tarzida Ibn Umar radhiyallohu anhu shu qo'polligi bilan, shu qattiq qo'lligi bilan aytgan ekanki, "Yanbaghi lirrajuli an yakuna fi ahlihi misla sabi." payshanba Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli otam abu sufyon va akam Muoviyalarning umrlarini uzoq qilish bilan meni rohatlantir deb duo qilganlarida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam unga qarab dedilar: "Sen ey Habiba, Allohdan avval belgilab qo'yilgan ajallar, sanab qo'yilgan kunlar va taqsimlab qo'yilgan rizqlarni so'rading." Arablar va islomga kirganlar ana shu kasal noaniq va o'lik ma'rifatni tark qilib, ruhga, nafsga, qalb va a'zolarga hukmini o'tkazadigan ma'nan aniq va ravshan bo'lgan chuqur ma'rifatga o'tdilar. Bu ma'rifat axloqqa va jamiyatga ta'sir qiladigan hayot va unga bog'liq narsalarga hukmini o'tkazadigan edi. Ular go'zal ismlari va yuksak sifatlari bor Alloh taologa iymon keltirdilar. savaroqadan makanga qarab harakat qilishgan makanga targ'ibotga boramiz degan maqsadda ozgina yurishgandan keyin juda qattiq yomg'ir yoqqan yo'lda ozgina buzilish bo'lgan ekan she'rga o'sha hikoya qilib berayotgan odam aytadi hozir bu yo'lda o'sha holatini ko'rib hozir qaytsak kerak deb fikr qildim dedi yo'q qaytmadik uyog'ini to'g'rilab to'g'irlab bu yog'ini to'g'irlab surib mashinani o'tkazdik yana yo'limizda davom ettirdik في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين فيها كل سهم سهم لجيش الكفر لم يخفض جناحا صلاح الدين فيها كل Maşallah, kunlar ham sovib qoldi. Mana Nusratulloh pechka yoqyapti. Maşallah, mana Ne'mat aka ham bir narsalar tayyorlayapti. Ne'mat aka, nima ish qilyapsiz? Oldingi jumada qo'yganimiz Dajjal to'g'risidagi darsi davomini tarjima qilma. Ha, mashalloh, ulgursangiz kerak, ha? Ha, 15 minut qoldi inshaalloh tugab qolar. Брат, чем занимаешься? Готовлю, брат, на это, как его, на пятницу, альхамдуля. Программу для наших русскоязычных. mana studiyamizda abdulhakim abziy ham o'zining juma dasturidagi программа programmasini братья трудятся и готовят вот эти передачи, альхамдуля. Абзи, поскольку длится ваша программа по русским? Наша программа длится иногда час, иногда полтора часа, каждую пятницу в 10 утра. Abdushukur aka, siz nima ish qilyapsiz? Men shu Xurosol nashkari gazetasi uchun bir maqola tayyorlayotgan edim. Qani, qanaqa maqola ekan? Yaxshisi keling, mana shu maqoladan men bir o'qib bersam. Qani eshitaylikchi. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli Vaziristondagi muhojir va ansorlar, men sizning islomdagi birodaringiz Adnan Roshidman. Avvalambor meni va boshqa mujohid birodarlarimizni qamoqxonadan chiqishimizga sababchi bo'lganingiz uchun yana bir bor sizlarga tashakkur aytaman. Mening bu dunyodagi og'irimni yengil qilganingiz kabi Alloh taolo ham sizning qiyomat kunida og'iringizni yengil qilsin. Bu xatim Allohning fazli bilan qamoqxonadaligimdanoq boshlangan bir kampaniyani davom ettirish maqsadida sizlarga murojaat qilmoqdaman. Bu kompaniyaning nomi Ansarul Asir. E, Abdushukur aka, bu haligi Banu qamoqxonasidan chiqqan Adnan Roshdmi? Ha, xuddi o'shadir. Mana qolganini eshiting. Men ozod bo'lib Vaziristonda mujohidlar bilan yashashni boshlaganimdan keyin har kuni bu yerdagi va qamoqxonadagi hayotni solishtiraman. Farqi juda katta. va bu yerda dushman xavfi va samodan keladigan josus tayyoralar xavfiga qaramasdan bu yerda ancha yoqimli hayot kechirsa bo'ladi. Shuning uchun qamoqxonadagi birodarlar va singillarimizga yordam berish avvalambor mening va sizlarning burchingiz deb bilaman. Qamoqxonadagi 8 yillik hayotimda shuni o'rgandimki, mahbusning qo'lida puli bo'lishi qamoqxona hayotini muncha yengillashtirar ekan. Lekin men mujohidlardan hech qachon pul olmaganman. Bir marta shahid Qori Husayn menga 5000 rupi pul jo'natgan edi. Qamoqxonadan tashqaridagi hayot singari qamoqxona ichida ham puli bor kishining ahvoli nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Va albatta, sizlarning ko'pchiligingiz mahbusning pulni olishi yoki sarflash imkoniyati yo'q deb o'ylashingiz mumkin. Shuning uchun men sizlarga qamoqxonadagi paytlarimda erishgan tajribam to'g'risida o'rtoqlashmoqchiman. Mening tanishlarim qamoqxonadagi hujramga bir iloj qilib qo'l telefoni olib berishdi. Bu orqali men bir necha tanish orttirdim va internetga ham kira oldim. Bu qo'l telefoni orqali men dunyodagi turli xil forumlardagi kishilar bilan tanishdim va pul yig'ishni boshlab yubordim. Masalan, islomga kirganiga hech qancha bo'lmagan avstraliyalik ayol menga bir kuni 3,5 ming dollar pul jo'natdi. Allohning fazli bilan bu pul mening qamoqxonadagi hujramga yetib keldi va qamoqxonadagi barcha mujohidlar bundan foydalandilar. Abdushukur aka, bu qamoqxona masalasi ekan. Mana studiyamizda birodarimiz Abzi hijratga chiqib kelgan vaqtida Pokistonda ushlanib 2 yil qamoqxonada o'tirib chiqqan ekan. Keling Abdulhakim aka, shu mavzuga sizning fikringizni ham eshitsak. Nima fikrlar, birodarim? Беген һәр бер борадыр чыққан чыккан вакытында тәвәккәлен Аллаһка, ну Аллаһ юлында чыкканда инде генә хәл булмый. Төрмә ул ничек бегенгә секенгә әйтәләр, дошманың Аллаһ язмасын. Ну дин буенча кемдер җәһиллек менән утыра, җәһиллек максат юк нәмә өчен. Без беген чыкканда без эләккән идек хижратка мунафиклар кулына Пакистанда. Абдул Хаким ака, bu birodarimiz Adnan Roshid yozgan narsalar haqida xususan qamoqxonada pul masalasi haqida sizlarda qanday bo'lgan shu haqida gapiring. Tirmadami? Tirmada birodarim nechuk Alhamdulillah. Pulim bo'lsa вообще problema yo'q. Cho'ntangda pul bo'lsa вообще bir nidida problema yo'q. Munafiqlarni bo'la sotib olarga любой o'zingga ovqatmi kerak, nima o'zingga xit nimada kirgizib beralar o'zingga. abdulhakim Hakim Abzi, mana shu pulni o'sha yerdagi favjilar, o'sha dushman olib qo'yish xatari bormi? Йог если сина инде белмәсәләр терроризм ма, марҗахет ма, анда мөшкел юк. Если марҗахет ма үзеңне белсәләр әле хиҗра кылганыңны, мөшкелет була э, проблема була. Әй синдә марҗахетлыгыңны белмәсәләр проблема юк. Общий төрмәдә шулык тәртип. Мунафиклар үзләре шул пулларын үзләре саклый. Сиңа бирән ничек әтергә, как Нианда кебек бір мунжи деген бір исемле адам бар. Шул нарга полностью пулыңны бирәсең, Har vaqt o'zingga nima keragingni yozib-yozib beradir. Endi mujahid ekaningni bilsa Allohu alam. Namanda tartiblarini Allah bilmaymiz. Keling bo'lmasa mana shu xatning davomini eshitsak. Pokistonning boshqa qamoqxonasida saqlanayotgan o'limga mahkum qilingan bir guruh birodarlar menga 3 ta qo'l telefoni zarur ekanligini bildirishdi. Alhamdulillah, biz 3 telefonni ichidagi pul balansi bilan sotib olish imkoniyatiga erishdik. va bu telefonlar eson omon ularning hujralariga yetib bordi. Bu birodarlar menga qo'ng'iroq qilishdi va shunchalik xursand edilarki, ularning yig'ilari eshitilar va men uchun ko'p duolar qilishardi. Pul yordamlari kundan kun ko'payib borardi va biz butun davlat bo'ylab qamoqxonadagi mujohidlarga tarqata boshladik. Bir kuni bir mahbus mujohid menga qo'ng'iroq qilib, qamoqxonadan qochish uchun jihoz va bir necha qamoqxona soqchilariga pora berish uchun 100 ming rupi zarur ekanligini aytdi. Alhamdulillah, biz uning ehtiyojini qondira oldik. Nima deysiz Abdulhakim obzi? Alhamdulillah, bu narsada necha gatirga qachon o'zingga qaysidir tomondan pul keladir, Ничек анан каналыма не емесез, bu narsaga gapirasiz? нәрсәгә гапырасыз. Брат, на русском можешь говорить. А, ну ладно. Ну, как сказать, насчет течения, как бы, э, с какой стороны, например, идут деньги, но ну, это по воле Аллаха, Всевышний Аллах как помогает своим рабам, <laughs> послушным рабам. Для нас, когда мы сидели в тюрьме, это было как бы чудо, Субхан Аллах. С какой-то стороны нам помог вообще посторонний человек, в Пакистане какой-то старик, чтобы Аллах был доволен им, чтобы направил его на истинный путь. И нам как бы из Родины, наши братья э, как бы помогали Э, наш, как бы наш джамият, альхамдулля. Как сказать, где-то вот так. Нам отправляли из Родины и помогал нам джамият, альхамдулля. Абзи, с братьями связываться трудно не было? Нет, альхамдулля, как там все нормально было. Например, <laughs> мы там наладили в тюрьме как бы телефон. Вот опять же говорим с этим старичком, который нам помогал. И тогда и наладили свою финансовую систему, проблему. Э, разговаривали с нашими братьями, с нашего джамиата. Аллах, чтобы был доволен им, постоянно нам помогал, как подбадривал, альхамдулля, как делал нас насихать, чтобы мы крепли, чтобы мы не думали ни о чем, что нас не забыли. Иногда в тюрьме бывает такое, как бы сказать, надежда тоже дает что-то многое, что знаешь, что тебя кто-то ждет, э, тебя не забыли, а тебе помнят, альхамдулля. И также с семьей было же налажено все, как бы связь. Иншаллах, послушаем продолжение письма. Pokistondagi har bir qamoqxona ichida do'kon mavjud bo'lib, unda kerakli narsalar, batareyka, sham, ruchka, daftar va hokazolar sotib olishlari mumkin. Lekin bu narsalarni sotib olish bozor narxidan 2-3 barobar qimmatga tushadi. Chunki bu narsalarni keltirish qamoqxona soqchilari orqali bo'ladi va ular bunga haq oladilar. Ko'p birodarlar va singillarimiz Ayniqsa hech kim tomonidan ziyorat qilinmaydiganlari hujralarida o'tiradilar, biror narsa xarid qila olishmaydi. Qamoqxonada nafaqat sizga shayton vasvasalari bezovta qilib qo'rqitadi, balki nafs ham yaxshiroq ovqatga muhtojligini bildirib sizni siqa boshlaydi. Pokiston qamoqxonalaridagi ovqatlarning naqadar iflos ekanligini his qilsangiz edi. Agar sizning yoningizda pulingiz bo'lsa, ba'zan tashqardan yaxshiroq ovqatga buyurtma bera olasiz. Abzi, siz ovqatlar haqida nima deysiz? Как сказать, брат, Там было все разное, субханаллах. Первое время, когда мы сидели в тюрьме, в одной камере было шесть человек. И давали как бы такую маленькую тарелку, субханаллах. Честно говоря, <laughs> мне было очень трудно. Мы выбивались, можно сказать. Нехватка пищи. А из потом... каких продуктов готовили пищу? Ну, как сказать, из каких продуктов? Из пакистанских, наверное, как вот постоянно было какое-то наподобие шурбы. Э, я так думаю, что это халяв. Ну что там, перца много было? Как сказать, <laughs> брат, с непривычки, конечно, это была большая проблема. <laughs> Мы не могли кушать. Вначале слишком много было перца. <laughs> Но когда на самом деле ты сидишь в этой тюрьме и в таком положении, ну как сказать, некогда смеяться. И одевая на твою голову, никогда ты не видел, только видел, например, как одевали на братьев-террористов черные мешки, в самолет сажают тебя, двоих или троих, и думаешь, тебя из самолета бросят или что-то. Сейчас легко говорить. И насчет еды, и насчет всего смешно. А тогда не было смешно. Абзи, пул келгенде сизлер бир produktlar sotib olib yoki ovqatlar buyurtma berib, o'zlaring pishirib, o'zlaring tayyorlab yeyishga imkon bo'ldimi? Да, все нормально. Потом, когда мы уже как бы обосновались в тюрьме, как бы узнали все ходы и выходы, Альхамдуля, с деньгами у нас все нормально стало. Мы тогда уже как стали, как сказать, подкупать вот этих лицемеров, которые ходили на улицах, например, могли принести и мясо, и чего хочешь, чего, вообще чего желаешь. тогда уже все нормально. А насчет готовки, мы не кушали, например, то, что было в тюрьме. Сами немножко как обновляли эту пищу и кушали. Жазакаллах хайран, брат. Келин, давам не ищталик. Турмуш көрген бурадарлар ва сингилларимиз қамоқоналарда оилалари учун шахсий хона ижарага ола оладилар. Мен бир зиёратчининг биз учун 4 GBлик хотира картасини қамоқонага яширинча олиб киргани эслайман. Ишонинг, Biz buni hujradan hujraga yarim yil mobaynida olib yurdik va barcha bundan xursand edi va barchamizning kayfiyatimiz ancha ko'tarildi. Barcha bu yordamlar tashqaridagi birodarlarimiz va singillarimiz tomonidan kelgan moliyaviy ko'mak orqali vujudga keldi. Hozirgacha mening tanishlarim mavjud va men bular orqali qamoqxonadagi birodarlar va singillarimizga pul jo'nata olaman. Bu moliyaviy ko'mak orqali bizning birodarlarimiz va singillarimiz o'zlari uchun foydali narsalar sotib oladilar. O'zlarining hozirgi ahvollarini yaxshilay oladilar va o'zlarining qo'l telefonlarini pul balansini to'ldira oladilar va bu orqali boshqa birodar va singillarimiz bilan, hatto biz bilan ham aloqaga chiqa oladilar. Va Allohning ko'magi ila Boshqa qamoqxona amaliyotlarida ularning ichki informatsiyalardan foydalanish imkoniyati ham tug'iladi. Hurmatli birodarlarim va singillarim, bugundan boshlab biz qamoqxonadagi birodar va singillarimiz uchun pul yig'a boshlaymiz va har bir jamoat ichida inshaalloh bu pullarni yig'ib oluvchi bir kishi tayinlanadi. Abdushkur aka, bu ishni o'zimizning jamoatda qanday tashkil qilsak bo'ladi? Fikringiz qanaqa? Men o'ylayman inshaalloh shu o'zimizni do'konda biron bir qutti qo'yib qo'yilsa, shu har bir birodarimiz iymonidan kelib chiqib qancha qodir bo'lsa, bir o'z hissasini mana shu ishga qo'shsa. Da alhamdulillah, ul tomonga har vaqt birodarlar pulman bora. Kimdan имана мега көтеря шул таки. Кто сколько может, альхамдулилля. Это не ставится какой-нибудь шабулон, чтобы он ставил сколько. Сколько может. Каждому по силу возможности, альхамдулилля. Это очень хорошая идея. Qani davomini ham eshitaylikchi. Bundan tashqari biz qamoqxonadagi mujohid va mujohidlarga xotira kartidan yangi filmlar, audio darslar va tekstlar jo'natish bilan ularning ruhini ko'taramiz va hozirgi kundagi jihodiy axborotlarni yetkazib turamiz va mahbuslarga video murojaatlar jo'natamiz va mujohid amir va qo'mondonlar ularni sabrga chaqirib ruhini ko'tarib turadilar. Hurmatli birodar va singillarim, hurmatli birodarlar va singillarim, bu xat va ichidagi informatsiya sizlar uchun katta omonat. Dushmanlar bu kompaniya to'g'risida hech qanday ma'lumot topmasliklari kerak. Biz Alloh taolodan bizning kompaniyamizga barokatlar berishini, uni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam berishini va bu ishni faqat uning roziligi uchunligini so'rab qolamiz. Biz undan hozirgi holatimizni yaxshilashini va g'alabaga yetkazishini so'rab qolamiz. Amin. Men bu borada payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shu mavzuga xos hadislarini quyida keltirib o'tmoqchiman. Musulmon musulmon uchun birodardir. Shuning uchun unga zulm qilmasligi kerak va uni zolimga topshirib qo'ymasligi kerak. Kimki birodarining ehtiyojini qondirsa, Allah uning ehtiyojini qondiradi. Kimki musulmon birodarini noqulay ahvolda qutqarsa, Allah uni qiyomat kunidagi noqulaylikdan olib chiqadi. Kimki musulmonni himoya qilsa, Allah uni qiyomat kunida himoya qiladi. Sahih Buxoriy. Olamlar Robbisi bo'lmish Alloh subhanahu va taologa barcha hamd sanolar bo'lsin. Sizning birodaringiz Adnan Rashid va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Juda ta'sirli xat bo'libdi aka. Alloh taolo o'zi yordam bersin va kufr askarlarining ko'zlarini ko'r qilsin. yashasa johil hayot hech to'ymaydi muhlat bergan istamti bi hayatik hayotingdan foydalanib qol hidoyat cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Müminler haq patşahlar bu baxtdan ko'ngil to'qdir. ayet cheksiz mülktür bu mülk barchada yoktur Müminler haq patşahlar bu baxtdan ko'ngil to'qdir. Ming yil yashasa Hayat hayotga hech to'ymaydi. Muhlet bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد استمتع بحياتك حياتنا فايدة فضلا الله سبحانه وتعالى أزا جناه لرمز كترسن حياة مزنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حياة بلن ألب بارشلين ورسول صلى الله عليه وسلم ده بزجا ترايلي قدوة وإرجش لديان زاد قسن Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda axloqiy va hayotiy turmushi albatta zarur. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana hadis sharhida bayon qilib, "Bu'istu li utammima makarimal axloq." Oliy xulqlarni maromiga yetkazishlik uchun keldim. Bu oliy xulqlar albatta jamiyatni to'ldiradigan va jamiyatni islomiy nuqtai nazardan olib qaraganimizda kuchaytiradigan va buni uzoqroq davom etishligiga sabab bo'ladigan narsalardan biridir. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir holatlari hattoki Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda ma'aba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu va illa tarakahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror taomni ayblamagan. Agar ishtaha qilsa yerida bo'lmasam tark qilar edi. Mana bitta axloq, eng katta axloqki inson birorta taomdan ayib topmasligi. Agarchi bu taom shirin bo'lishligi, achchiq bo'lishligi, nordon bo'lishligi, xullas kalam qaysi holatda bo'lsa ham bu taomdan ayib topmaslik eng yaxshi va eng to'g'ri qarordir. Agar ishtaha qilmasa, yemasin, ishtaha qilsa yesin. Ba'zi insonlarni ko'rasiz, juda ham mudaqqiq. Ozgina kichkina narsa bo'lsa ham o'shandan xato izlashlikka harakat qiladi. Bu ayni insonni yomon xulqlardan hisoblanadi. Mutlaq insonga yarashmaydigan va insonni bir-biriga kuruh qilib, bir-biridan muhabbati uzoqlashtiradigan narsadir. Anas radhiyallohu anhu aytadiki, "Vallohi laqad xadamtu Rasululloh 9 sinina ma alimtuhu qala li shay'in sana'tuhu lima fa'alta kaza wa kaza wa la 'aba alayya shay'an qat wa vallohi ma qala li uffa qat." Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 9 yil xizmat qildi. Lekin biror nimani qilsam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimaga falondaqa falondaqa qilding demagan. Biror narsani aybini topmas edi. Allohga qasam ichib aytamanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror marta menga uf degan kalimani ishlatmagan deb mana Anas radhiyallohu anhu bayon qiladi. 9 yil xizmat qildi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda biz ergashishligimiz kerak bo'lgan axloqlari. Mana bu narsalarni biz ummatlar o'zimizda mujassam qilishligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdik, qudva bo'lishligi uchun kelgan. Har bir fe'li, har bir qilgan hatto harakati biz uchun darsdir. Lozimki shunday bo'lishligimiz kerak. Bu bilan men aytmoqchi emasmanki, ya'ni insonlarda xatosini ham aytmay qo'yishlik. Albatta xatosini aytishlik kerak insonda. Lekin dunyoviy narsalar, ikir-chikillar bilan ko'proq aralashmaslik kerak. Lekin diniy xatolar bo'lsa, albatta aytishlik kerak, lekin chiroyli uslubda. Va chiroylik o'sha insonda tabiga tegmaydigan yo'llar bilan. Misol uchun, bir kishi eshigingizni taqillatsa, siz uni mehmon deb uyingizga olib kirdingiz. Choy qo'yib bersangiz, misol qilib aytadigan bo'lsak, choyga qaradida nimaga stakan to'ldirib choy quymadingiz desa. Siz aytasizki, to'ldirib beraymi? Yo'q, yo'q, yo'q, yetadi deydi. So'ngra suv olib keldingiz. Suvga qarab suvni ichdida nimaga suvingiz issiq? Xullas qalam mana narsalardan xato topishligi siz oxiri aytasizki, subhanalloh, qani endi shu kishi chiqib ketsa, qaytib kelmasa deysiz. Shunday ikir-chikir narsalardan mutlaq ayb topmasligi kerak. Inson ozgina narsalarga ham gapirib, maynaqa insonda aybini topmaslik kerak. Mutlaq bu mujtamoaga ham ta'sir qiladigan narsa. Lekin agar bir xato bo'lsa, diniy xato bo'lsa yoki dunyoviy xato bo'lsa-yu, o'sha narsani o'nglab qo'yishlik imkoniyati sizda bo'lsa, chiroyli uslubda o'sha odamni haddiga tegadigan uslubda emas, balki chiroyli uslubda ta'bir joiz bo'lsa aytamizki, qog'ozga o'rabroq tushuntirsak sizni o'sha narsani tashlasa juda yaxshi bo'ladi. Lekin bo'lmasam o'sha narsani aytmaslik kerak bo'lsa, joiz bo'lsa, insonni tabiga tegadigan bo'lsa, o'sha narsani aytmaslik kerak. Misol uchun, chiroyli uslublardan biri taklif suratida. Shunday qilsa qanday bo'larkin degan yoki bo'lsam to'g'ridan to'g'ri emas, balki biror bir qissa qilib o'sha qissani o'rtasiga kirgizib shu narsani xullas kalom o'sha insonni tabiga tegmaydigan suratda lekin o'sha xatosini o'nglab qo'yishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir insonni xatoda ko'rsa, uni mubasharatan, to'g'ridan-to'g'ri yuziga aytmas edi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Balki shunday uslublarda aytardiki, Ma balu aqwamin yaf'aluna kaza. Falonchilarga, falonchi qavmga nima bo'ldiki, falondaqa falondaqa qilishadi. deb turib, bitta odamdan xatoni ko'rsa, o'sha xatoni to'g'ridan to'g'ri aytmasdan, balki minbarga chiqqan o'rinda yoki bo'lsam da'vat qilayotgan o'rinda aynan o'sha odamni tayin qilmasdan umumiy qilib aytardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashilishlik kerak o'rinlar. Bizda g'irt buni aksini topasiz. balki bizda shunday g'arazlar bo'lib ketganki, qachon shu odam xato qilsa-yu, shu xatosini minna narsa topib aytsam-u, shu qandaydir mendan uyatib qolsa degan o'ylarda yuramiz. Unday bo'lishligi mutlaq islom jamiyatiga to'g'ri kelmaydi. Mana bizda mashhur bo'lgan gap arablarda ham bor. Iyyaka anni wasma'i ya jarati. Qizim senga gapiryapman, xizmatkorim seni eshit, yoki xizmatkorim senga gapiryapman, qizim seni eshit degan naqlda mutadavil bo'lib yurgan so'zlarga o'xshagan. Kunlardan bir kuni 3 ta yigit Rasululloh sallamni Madina munawvaraga kelganligi, ular Rasululloh sallamni ibodatlari to'g'risida bilmoqligi maqsadda keladi. Rasululloh sallamda ba'zi ayollardan so'raydi Rasululloh sallamni ibodatlari qanaqa ekanligi to'g'risida. Rasululloh sallamni ibodatlaridan xabar berishadi. Rasululloh sallam gohida ro'za tutadi, gohida tutmaydi, gohida uxlaydi, gohida uxlamaydi, gohida qiyomul layl o'qiydi. Shunga o'xshagan ibodatlardan xabar berishdi. Shunda haligi Madinaga kelgan yigitlar aytdiki, bu Rasulullohda. Alloh taolo u kishini avvali va oxiri gunohlarini kechirgan bo'lsa, biz bunday insonlar emasmiz dedida bittasi aytdiki, men umrbod uylanmay o'taman. Ibodatga o'zimni hayotimni bag'ishlayman-da, uylanmasdan ibodat qilib o'taman. Ikkinchisi aytdiki, men o'la o'lguncha ro'zador bo'lib o'taman dedi. Uchinchisi aytdiki, men umuman kechasida uxlamasdan ibodat qiluvchi bo'laman dedi. Bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib bordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha yigitlarni chaqirib sizlar menday menday demadilar-da, balki minbarga chiqdi-da, Allohga ham hamd aytib ma bala aqwamin deb turib, ya'ni falon qavmlarga nima bo'ldi, insonlarga nima bo'ldiki, falondaqa falondaqa deb haligi bolalar yigitlarda aytgan gapini aytib, men roza tutaman ham, og'izlarim ochiq ham bo'ladi. Uxlayman ham va ba'zi payt ibodat qilaman. Men ayollarga uylanaman ham. Mana bu meni sunnatim. Kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emas deb turib, ya'ni uslubni chiroyli qilgan holatda o'sha minbarga chiqqan holatda tayin qilmagan holatda Rasululloh sallam alayhi vasallam yetkazgan. Va yana boshqa misol, Rasululloh sallam alayhi vasallam bir kuni e, bir namoz o'qiguvchi kishilardan xato sodir bo'ldi. Endi bularni o'zlariga aytib, qalblarini suslashtirmasdan muhabbatlarini so'ndirgisi kelmadida, bular namozda turib ko'zlarini osmonga ko'tarishardi. Bu narsa mumkin emas namozda. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni xatosini mulohaza qildida, mubasharatan to'g'ridan-to'g'ri aytmadida, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim" Falonchi falonchi qavmlarga nima bo'ldiki, ko'zlarini namozlarda osmonlarga ko'taradi. deb Rasululloh sallam o'sha xatosiga urg'u berib o'tib ketdi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Xatoni mulohaza qilgan o'rinda o'nglashlik usullar. Bizda aksi. Xato topilsa, kim bo'lsan qat'iy nazar rioya qilinmasdan o'sha narsani gapiriladi. Xoh u jamoat o'rtasida bo'lsin, majlis o'rtasida bo'lsin, farqi yo'q. Da'vat uslubi shunday bo'ladiki, bir odamning xatosini ko'rsangiz, insonlarda oldida betiga aytilmaydi. Ta'bir agar imkoniyatingiz bo'lsa, mutlaq o'sha paytida aytilmaydi. o'zini alohida chaqirib turib aytiladi. Agar o'sha odamni islohini ko'zda tutsangiz. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mutlaq hamma muomalatlarimizda ham e, va yurishligimizda, turishligimizda, hattoki ahli ayollar bilan muomalat qilganda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan kishilardan bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam bersin. qawli قولي va astagfirulloha li va lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi Keling endi dollar inqirozi haqidagi maqolani yakuniga navbat beraylik. Abshiri ya ummati zalal ghusao Hozir butun dunyoda qog'oz va tanga ko'rinishidagi qo'l bilan ushlasa bo'ladigan haqiqiy dollar, yevro, riyol va hokazo pul birliklarini bosib chiqarish davlatlar nazoratida. Lekin bu pullar umumiy iste'moldagi mablag'ning 5% miqdoridan ortmaydi. Qolgan 95% pul boshqacha tarzda hosil qilinadi. Bu taxminan quyidagicha ko'rinishga ega. Qachon mijoz bankka kelib kredit so'raganda, u kerakli miqdordagi pulni bankda saqlayotgan zaxiradan olaman degan noto'g'ri tasavvurda bo'ladi. Lekin ma'lum tartiblarga ko'ra bankda ortiqcha mablag' yo'q. Savol tug'iladi. unda banklar aholiga kredit berish uchun mablag'ni qayerdan oladi? Javobi oddiy. Ular bu pulni qarz oluvchi olgan qarzini qaytarishini zimmasiga olgan va'dasidan oladi. bank bilan qilingan shartnoma qarzdorga olgan qarzi bilan birga ustama foizini ham qaytarish mas'uliyatini yuklaydi. Aks holda u qarz olgan kishi garovga qo'ygan ko'chmas mulki, uy joyi, korxona yoki yer mulki avtomashinasidan ajraydi. Boshqacha aytganda, pul bu qarz olayotgan kishining qarzni qaytarish haqidagi shartnomasi demakdir. Ya'ni qarz oluvchi shartnomaga imzo chekishi bilan banklar garovga qo'yilgan mulk qiymatida yoki qarzdor so'ragan miqdorda pulni hisob-kitob daftarlariga raqamlar shaklida kiritib qo'yish huquqiga ega bo'ladi. Odamlar tinim bilmay kecha-yu kunduz og'ir yengil sharoitlarda itdek ishlaydilar. Natijasida esa nari borsa bankda o'tirgan kishi kesib bergan rangli qog'ozga ega bo'ladilar. yana ustiga qarzdor ham bo'lib qoladilar. Sudxo'rlik asosidagi kredit siyosati juda qadimiy siyosat. Insonlar o'rtasida savdo aloqalari paydo bo'lishi bilan sudxo'rlik balosi ham paydo bo'lgan. Avvallari pul bo'lmagan paytlarda savdo sotiq bug'doy, tuz, teri kabi narsa va buyumlar bilan amalga oshirilgan. Sudxo'rlar bir qop qarzga berilgan bug'doyni 2, 3 va hatto 10 qop qilib qaytarib berilishini shart qilib qo'yganlar. Bu 10 qop keyingi yili 10 ta odamga qarz berish imkonini tug'dirgan. Shu tariqa tashqaridan qaraganda iqtisodiy rivojlanish bo'lganidek tasavvur yuzaga kelgan. tanga pullar va keyinroq qog'oz pullar paydo bo'lganidan keyin sudxo'rlikning mazmun mohiyati o'zgarmagan. Faqat sudxo'rlik davlatlar miqyosida qonunlashtirilgan xolos. Shu tariqa bank degan ajdarho paydo bo'lgan. Moliyaviy olamda muttahamchilikdagi yirik siljish 1913 yil AQShda FZS tashkil topib, dollar bosib chiqarishni boshlashi bilan bo'lgan desak xato bo'lmaydi. Shu kundan yangicha pul yasash, havodan dollar paydo qilish boshlandi. Dastlab oltin bilan kafolatlangan bitta dollarga qo'shib 9 ta kafolatlanmagan dollar chiqarilgan bo'lsa, keyinroq o'sha bittadagi kafolat ham yo'qoldi. Foydaning tinimsiz o'sishini maqsad qilgan to'ymas ochofat bankirlar o'zlariga boqimanda bo'lgan ommaviy axborot vositalari orqali yaltiroq hayotga targ'ib qilish va buning ustiga kredit tuzimi targ'ibotini kuchaytirish bilan iste'molchilar uchun yangi hayot tarzini o'ylab chiqdilar. Bu shunday ifodalanadi. Faqat hayotning og'ir kunlarida emas, har qanday holatda agar yana ham yaxshi yashashni xohlasangiz, kredit oling. Bugun ko'nglingiz tusaganidek yashab qoling. Kredit bu hayot demakdir. O'zingizni hech narsadan qismang. Bu paytda ishlab chiqarish ham rivojlanayotgan edi. Bu va aholining sotib olish imkoniyati pastligi ishlab chiqarilgan buyumlarning omborlarni to'ldirib turib qolishiga olib kela boshladi. Buni his qilgan Henry Ford kabi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilar bir nechta tadbirlarni amalga oshirdilar. Ular birinchidan mahsulot narxini salgina kamaytirgan bo'lsa, Ikkinchidan, banklar bilan til biriktirib, aholiga o'z mahsulotlarini sotib olinishi uchun kreditlar berishni tashkil qildilar. Bunga banklar jon deb qo'shildilar, chunki albatta banklar ham quruq qolmasdilar. Ular o'rtada sudxo'rlik foydasiga ega bo'lar edilar. Bu maqsadda banklar ijtimoiy hayotga o'z ta'sirini o'tkaza boshladilar. axborot vositalari, kino yordamida turli ko'ngilochar tadbirlar, turli tomoshalar tashkil qildilar. Ular orqali kredit tufayli keladigan shohona hayot targ'ib qilinar edi. Bulardan tashqari yangi paydo bo'lgan radio va gazeta jurnallar ham bu ishlarga to'liq quvvat bilan jalb qilindi. Bularning hammasi bankirlar nazoratida amalga oshirildi. Biroq kredit bu qarz demakdir. Ish haqining sekin ishlab chiqarish va pul qadrsizlanishining esa nisbatan yuqori tezlik bilan ortishi tufayli bu holat cheksiz davom etishi mumkin emas edi. Olingan qarzlarni esa baribir qachondir yana foizlari bilan qaytarish kerak. ko'pchilik olingan qarzlarni qaytarish bilan iqtisodni izga tushirish mumkin deb o'ylaydi. Lekin aqlga sig'maydigan bir narsa agar hamma odamlar birdaniga olgan hamma qarzlarini qaytarsalar, muomalada pul qolmaydi. Jahon moliya tizimi shunday qurilgan. Qarz bo'lmasa, pul ham bo'lmaydi. Odamlar qancha kam qarz olsalar, muomalada shuncha kam pul aylanadi. Bu iqtisodni izdan chiqaradi. Bundan tashqari, hamma odamlar qarzini qaytarishlari uchun kerak bo'ladigan pulning o'zi yo'q. Chunki iqtisodchilar tili bilan aytilganda, talab taklifdan doimo yuqori bo'ladi va shu sabab moliya bozorida hech qachon ortiqcha pul bo'lgan emas. Shuning uchun qarzdorlarning katta qismi iqtisodiy qullarga, o'z qarzining qullariga aylanadi. Bu holatda to'ymas bankir nima qiladi? Qo'shimcha pullar hosil qilish kerak. ya'ni fuqarolarga eski qarzlarini to'lashlari uchun yangi pastroq foizli qarzlar taklif qilish bilan odamlarni tuzoqqa ilintirishlari kerak. Bu jarayon AQSh va Yevropa davlatlarida hozir juda rivojlangan. Jarayonni yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha vositalar, banklar nazorati va ta'minotdagi ommaviy axborot vositalari yordamga keladi. Bular yordamida yaqinlashib kelayotgan yerda hayotning tugashi, dunyoni suvga bostiradigan to'fonlar, atom bombalari bilan bo'ladigan 3-chi jahon urushi, to'qnashganda yerni tuproq kabi sochib yuboradigan asteroidlar, odamlarni o'g'irlab ketayotgan o'zga sayyoraliklar kabi vahimalar tarqatiladi. Odamlar kecha kunduz faqat qo'rqitiladi. qo'rqitiladi va yana qo'rqitiladi. Bu odamlar shuuriga, tafakkuriga qilinayotgan hujum bo'lib, ildizi jahon iqtisodidagi tanazzulga borib taqaladi. Bularning hammasi iste'molni uning orqasidan keladigan foydani oshirish uchun qilinayotgan savdo-sotiq nayranglaridan boshqa narsa emas. Ertaga hayot tugasa, pulim qolib ketmasin deb beaql odamlar magazin va bozorlarga yuguradi. Pullarini tezroq sarflab tugatishga harakat qiladilar. Katta yeb, katta ichadilar. Natijada savdo sotiq gurkirab rivojlanadi. Shu bilan go'yoki iqtisod rivojlanadi. Aslida bu bir guruh bankirlar cho'ntagini qappaytirgani bilan og'ir tanazzulni boshidan kechirayotgan dunyo iqtisodining halokatini tezlatadi xolos. Bu nayranglar boshqa bir baloni paydo qiladi. Odamlar yaxshi yashash uchun vosita sifatida dollarni ko'radilar. Hozirda shu bir parcha zangori qog'oz dollarga ega bo'lish maqsadida qanchadan-qancha fitnalar, urush va inqiloblar uyushtirilmoqda. Odamlar hech qanday maqsad va aqidasiz o'lmoqda, o'ldirilmoqda. Dollar insonlarni o'zining quliga aylantirmoqda. Inson dollar nomli rangli qog'oz uchun hamma narsaga, har qanday pastkashlikka ham rozi bo'lmoqda. Inson hayvon qilmagan ishlar bilan shug'ullanmoqda. Birgina misol suvarak yeyish bo'yicha AQSh chempioni medal topshirish marosimida yegan suvaraklarini oshqozoni ko'tara olmagani sababli o'lgan. Insonga kim ko'p suvarak yeyishdan boshqa musobaqalashadigan amal qolmadimi? Bu kabi insonlarni tubanlikka tortuvchi musobaqa va tomoshalarni nafaqat kufr olamining, balki musulmonlar yashayotgan diyorlarning hamma nuqtasida behisob topish mumkin. Ba'zi musobaqa va ko'ngil ochar marosimlarni hatto gapirishga qalbida zarracha hayosi bor odam uyaladi. Insoniyatning bu darajadagi ma'naviy inqirozi qabohat botqog'iga bunchalik botishi razolat tarixda bo'lmagan. Inson qorni va nafsi g'amida o'zining yaratuvchisi buyuk va qudratli Allohdan yuz o'girib, o'ziga yangi iloh, yangi but yasab oldi va unga sig'inib yotibdi. Bu but oddiy rangli, hech narsaga arzimaydigan qog'oz Amerika dollaridir. Dunyodagi eng qudratli deb tan olingan 1 yillik davlat byudjeti 3 trillion dollardan ortiq dunyodagi mavjud 200 ta davlatning harbiy xarajatlarini jamlaganidan ham ortiq 700 milliard dollarlik harbiy byudjetga ega AQSh kabi davlat iqtisodi tanazzuli sabablarining negizini aslida boshqa joydan qidirishimiz maqsadga muvofiq. Birinchidan, Alloh taolo harom qilgan narsada hech qachon yaxshilik bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Hozirgi jahon kufri iqtisodiyoti mukammal to'laligicha sudxo'rlik ustiga qurilganini ko'rdik. Bu iqtisodni shayton va uning lashkarlari qo'llab-quvvatlaydimi? Rothschild u Rockefeller kabi shaytonning ikki oyoqli odamsimon malaylari trillionlab dollarlari bilan qo'llab-quvvatlaydimi?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 Biz unga xazina dafinalardan kalitlarni ko'tarib yurishning o'zi kuch-quvvat egalari bo'lgan bir jamoatga ham og'irlik qiladigan narsalarni ato etgan edik. O'shanda qavmdoshlari unga hovliqmagin, chunki Alloh hovliqma kimsalarni suymas. وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين va Alloh senga ato etgan mol-davlat bilan avvalo oxirat diyorini obodligini istagin va dunyodan bo'lgan nasibangni ham unutmagin. Alloh senga ehson qilgani kabi sen ham Allohning bandalariga infoq ehson qil. Yerda zulm va zarovonlik bilan buzg'unchilik qilishga urinma. Chunki Alloh buzg'unchi kimsalarni suymas deganlarida u menga bor mol va davlatim faqat o'zimdagi bilim sababligina ato etilgandir. Bas hech kim uni mendan tortib ola olmas dedi. Axir u o'zidan avvalgi asrlar avlodlardan undan ko'ra quvvatliroq va jamg'armasi ham ko'proq qanchadan qancha kimsalarni Alloh halok qilganini bilmasmi? U jinoyatchi kimsalardan gunohlari haqida so'ralmas ham, balki ular hech qanday so'roq savolsiz dozoqga tashlanurlar. Bunday iqtisodning oxir oqibat chirkin daraxt kabi qulab tuproqqa aylanishi, tanazzulga yuz tutishi, yo'qlik girdobiga shung'ishi shubhasiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar beradi. Va ahallallohu al-bay'a va harrama al-riba. Holbuki Alloh bay'ni halol sudxo'rlikni harom qilgan. Yamhaqullohu ar-riba va yurbis sadaqat. والله لا يحب كل كفار نثيم Alloh sudxo'rlikning foydasini yo'q qiladi va sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Alloh har qanday sudxo'rlikni halol deb biladigan ko'rnamakni va sudxo'rlik qiladigan jinoyatchini sevmaydi. Baqara surasi 275-276 oyatlardan. Ikkinchidan, AQSh degan tog'utning oxirgi 100 yilda islom diniga qarshi qilgan fitna va buzg'unchiliklari yozilsa, minglab kitoblarga ham sig'maydi. Uning jinoyatlari shu darajada ko'pki, butun kufr ahlining hammasini 1400 yil ichida qilgan jinoyatlari jamlansa, bitta AQShniki ortib tushadi, ko'plik qiladi.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 Bas uni sarflaydilar-u, so'ngra o'sha mollari o'zlariga hasrat bo'lur, so'ngra mag'lub bo'lurlar. Anfal surasi 36-oyatdan. Alloh taolo o'zining ishida g'olib zot. Oyatning o'zlariga hasrat bo'lur degan joyigacha bo'lgan qismi isbotini shu kunlarda o'zimiz ko'rib, guvoh bo'lib turibmiz. Alhamdulillah. Allohdan ko'ra va'dasiga sodiqroq kim bor? Incha Alloh oyatning so'ngra mag'lub bo'lurlar degan qismining isbotini ham yaqin kunlarda ko'ramiz. Ey Allohim, mu'min bandalaringa o'sha kunlarni ko'rishni o'zing nasib qil. Amin. صولة الباغين إلا الشهداء إلا الشهداء إلا الشهداء تاريخ نياز قلم سياح بلن قان بلن قوانش لرو ألم مهم جريان بلن tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan Abdushukur aka, oldingi safar esingizda bo'lsa, shahid qo'mondon Jumoy akaning tushini eshitiraman degan edingiz shekilli. Albatta eshittiramiz. Buning uchun Jundulloh xazinasiga murojaat qilamiz. Islom tarixining so'nggi sahifalarini varaqlaymiz. Nima dedingiz? Gap yo'q, bo'ladi aka. Ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan birodarimiz kim menga telefon qildi shunaqa bir musibat meni yelkamga yuklanyapti men bu ishni qabul qila olmayman hozir men tez kelaman Kobulga siz keling Amir mu'mininga qanoat beringki, men bu ishni qabul qila olmayman, chunki men o'zimni boshqa yurgan mujohidlarimga o'zimni loyiq deb bilmayman. Endi bu arab, pokistonlik bu jamoatlarga men o'zimni hargiz loyiq deb bilmayman dedi. Kim men birodarimizga aytdimki, yo'q, qabul qilasan. Chunki sen ham biz ham so'rab olganimiz yo'q uni. Lekin Allohdan duo qilardikki, ummatni birligiga Alloh bizni sababchi qilgin. Ummatni o'rtasida bizni bir ko'prik qilgin deb duo qilardik. shoyat shu duo ijobat bo'lgan bo'lsa va birodarimiz qoldi He, aka adashib boshqa narsani qo'yib yubordingiz shekilli bu jumaboy akani islomiy amirlikning muhojirlar qo'mondoni etib tayinlanishligi haqidagi mavzu-ku to'g'ri Lekin tush ham ayni shu mavzuga bog'liqda. Shu tayinlanishdan 2 kun oldin ko'rilgan tush. Qani qani eshitaylikchi. Alloh taolo ko'rsatdi. Shu jumladan birodarimiz Jumaboy o'zi Keyin aytib berdi, biz qistaganimizdagi bir tush ko'rgan ekan. Shu tayin bo'lishdan 2 kun avval bir tush ko'rgan ekan. Tushida shu Afg'onistonning shimol mintaqasidamiz deydi. Bir tog'da xabar bo'ldiki, bir arab birodarlardan bir kishi shahid bo'libdi-yu, tog'ning ustida qolib ketibdi jasadi. Shuni olib tushish kerak ekan, shu tog'ning atrofida hamma jamoatlar bor. Hech kim jur'at qilmaydi shu shahidni olib tushsa. jamoat pastda tayyor turgan janoza o'qisak. Shu bangini tog'lari ekan, bangi degan joyi. Shu yerga dedi chiqib bordim men dedi. 4-5 kishi ham bordi men bilan. Chiqib borsak, bir yigit sochi shu yerga tushadi. Qoshlari qop-qora, yotibdi yarim jon, hali shahidan bo'lgan emas. Menga aytishaptiki, bu Muhammad alayhisolamning avlodlaridan. Bu shahid bo'lgan arab Muhammad alayhisolamning avlodlaridan ekan. Buni shahidligini olib tushmasak bo'lmaydi deyshapti. Shunda 4-5 kishilab ko'tarishdik. Tog'dan pastga tush qiyin bo'ladi bilasizlar. To pastga tushgunimizgacha haligi jasadni men bilan ko'tarib kelayotganlar qo'yib yuboradi. Tushib ketaveradi. Urib jasadi yerga tegadi. Shunda ko'rdimki, bular endi eplolmaydi hammasi ko'tarishib. O'zim quchoqlab ko'tarib oldim dedi. Tog'dan olib tushdim pastga, olib tushib qarasam Amir mu'minin boshchiliklarida Usama bin Laden hamma jamoatlarning amiri, ulamolar turishibdi qator. Mana bu shahidning janozasini o'qishligimdi. Lekin menga o'sha jasadni olib tushdim uyg'onib ketdim-di. Tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim muhim jarayon bilan Mana shu tushni o'shanda ta'biri ma'lum bo'lmagan bo'lsa-da, amirlik qo'ldan ketishi boshlanganida tushning ta'biri ham yosh amirligimizni qulatilishi va bunda qomondonni roli muhim bo'lganini bildirar edi. Ya'ni qo'mondon Jumavoy aka shahid bo'lishi bilan barcha mintaqalar birin-ketin qo'ldan keta boshlagan edi. Go'yo u kishi amirlikning bir devori edilar. Bo'ldimi? Boshqa yo'qmi? Ya inshaalloh bir zo'r narsa bor. Ayni sizga eng kerakli bo'lgan narsadan. Inshaalloh uni keyingi safar sen yozmasang yozarlar. Qiziqtirib qo'ydingiz. Mayli, keyingi safar bo'lsa bo'lar. Biz esa bugungi dasturimizni davom ettiramiz. Mujahid namusi o'shunday. Yangi muhojirlarimizning hijratlari davom etmoqda. bu mujohidimizning ismi marduz juma bo'ldi bir hafta bo'ldi ha o'tgan juma keldingiz shundaymi alhamdulillah yaxshi keldik jihod yo'lini topishingizga sizga nima sabab bo'lgan bu yerda bratlar da'vat qilishganmi? jиходга da'vaт qiliшhкан жихадка түшүндүргөн эмне кандай акыда таухид куфр эмне ширк эмне o'zizda biron bir ma'лluмot bormidi jihod haqida башында жок болчу да каяктан ен эчтеке билчү эмесмин анан кийин намаз окугандан кийин анан түшүнүп көп нерсени түшүндүм лекциялар китептерден окудум киmnи da'vatlarini eshitardingiz саид бурятский shuni eshitib keyin jihodiy tushuncha paydo bo'ldi sizda shundaymi ha ha o'sha o'sha o'g'ib o'shandan paydo bo'ldida inshaalloh o'sha nimasini leksiyalardan o'qib mana bu yoqqa chiqdikda bu jamoatga keldingiz keyin bu jamoatga kelishingizda sizda oldinda boshqa jamoatlarga borish imkoniyati ham bormidi hmm. boshqa jamoat yangi muhojirimiz bu yerlarga kelish oldidan boshqa yerdagi jihod maydonini ko'zlab turgan ekan lekin Alloh robbil alamin Marvon birodarimizni Kavkazga emas Vaziristonga keltirib qo'ydi Kavkazga borib jihod qilishga kim bu yerga keldi shundaymi shunday bir o'z keldimi yoki boshqa birodarlar ham bormi da bar браттар inshaalloh келеді biroq o'zim yolg'iz keldimda hozir yolg'iz keldingiz yana keladiganlar ko'p kelganlar ko'p mana ko'p inshaalloh vatanda dinga namozga tazyiqlar bo'lmaganmi ha taqda bishkekda bo'ladi bo'layotat yaqinda boshtalab qat hmm, bo'ladi taqda zum bo'layotat zindonda bo'lganmisiz ha bu yoqqa kelgan oldinda kichkina bo'ldik anam inshaalloh qancha bo'ldingiz ikki kunday jatdik ikki kunmi <laughs> ana chiqardi nima uchun qamadi bildida неманы біреу айтқан ұқсайды шыны шынайы зұлым қылмады ма жоқ қанша тіл ештеңке болған жоқ та қайра қоя берейінші басында болды емі анша мынша альхамдулилля по воле аллаха дегендей алла тағаланың өмесіменен нормально шығып келдім да иншалла jamoatda yaqin birodarlaringiz bormi bor kim bu yoqdami bu yoqda hmm. bu yoqda fozil bu yaqin birodaringiz shundaymi ha birinchi meni juni tushgan birinchi sen borib tur deb seni orqamdan biz boramiz boramizchi keyin bu birodar keldi ha keyin bu birodar bizni orqamizdan jo'natib yuratdilar bu birodar bilan ko'rish eski qadrdonlar bir birlarini topishib oldilar Bularning xursandchiligini ko'rib men ham xursand bo'ldim xursandmisiz ha alhamdulillah inshaalloh go'yim qog'oz inshaalloh fozil vatanda qolgani kelmoqchi bo'lgan birodarlarga nima deysiz o'sha farzayim bo'lib turganda o'sha jihatga kelishni jihatga chaqirmoqni muratdir hozir ko'p mm, musulmon og'a inilerге zulm bo'lib атат азыр канчалаган бул келген братты айтып бердим ага камакта камалып турам ошо ага инилерди айтып берди ошо колдору чабылган да o'shalarni aytmoqchimiz bu yoqqa hijrat qilib chiqqila jihod qilamiz deb marvon siz nima degan bo'lardingiz vatanda qolgan birodarlarga bratlarga marvonning nasihati bu yoqqa chiqqila bratlar inshaalloh bu yoqda bari yaxshi qo'rqib bo'g'la ishtekadan bu yoq yaxshi ekan bu yer nimasi yaxshi эми бүт эч ким бизге зулум кылбайт бүт алла таалам эми куран китепте кандай болгон пайгамбарысыалллаху алейхи вассалам кандай көрсөткөн ошондой болуп ошондой жашоо болуп атат иншаллах бүт баарыбыз жакшыбыз баягы жахилияттагыдай эмес марвон болсо кадаriga ыразы а undдан хурsand хурsaнdmыsiз ооба ооба жакшы аябай <laughs> сүйүнүп азыр альхамдулиллах жакшы баары марлон yaqinda shu qirg'izistonda bo'lgan millatlararo urushda siz qanday xulosa chiqardingiz buni hukumat bilan urushtirdida eldich bir biri bilan qayrashtirib eптеп birdeme жанжал chiqarish kerak bo'lchida бир urush ani ko'p hech kim ким билбейт да мусулман ислам динин түшүнбөйт мусулмандын деп коет бирок мусулмандарды жок кылыш үчүн бири бирин уруштуруш үчүн муну кафирлар иштеп атат да бияктанчы эч баягы элдер билбейт ислам ошондон баягы нацизм кылган биякты мындан неме пайда болдубу неме зарар болду зыянды эми динди түшүнбөгөндөр эле зыян болду өлгөндөр өлүп кетти жөндөн жөн эле пайдасы болсо только куфурга барды а башка эч кимге пайда болгон жок эмне үчүн мына ушу жаңдан кийин кыргызстан президенти роза отунбаева жасоратлы аял унвону менен такдирланды эмне үчүн айтканын кылган америка кирип солдаттар бияк кыргызстанда жүрбөйбүз баанагыла америка бар бармы кыргызстанда база неме манас аэропортын жарымын беріп койгон да ошолор азыр жыргап эле жүрүшпөй канча деле кыргыздарды атып салгандар болгон тебелеп кеткендер болгон аларга эчтеке деген эмес бунга ошо кыргызстандын президентинин айбы барбы аз болсо да билет да бүт баарын конечно ошолор бүт баарын билет ошонун баарын эми өздөрү кылган да билет анын баарын жана такрорланыш эхтымалы бармы болушу мүмкүн да кантип болбойт если жанагындай ызы чуу болуп атса мусулмандар жок кылып атса анан бир күнү бирдеме болсо эле американын солдаттары басып алат кыргызстанды болды анан ошойдон мусулмандарды жок кылат да энди акыркы саболум ватандаги биродарларыңызга калган биродарларыңызга сиздин хитобиңиз эм браттар чыккыла келгиле эмне дейм баары жакшы альхамдулилля коркпогула эчтекеден баары биякта баары бар браттар жакшы баары ынтымактуу дегендей мусулман бүт баары бир туугандай жүрөбүз бир туугандан да ашыкпыз баарыбыз аябай жакынбыз бири бирибизге бияк жакшы экен келсеңиздер көрөсүздөр өзүңөр көп нерсени бияктан келип дагы түшүнөсүңөр мен деле көп нерсени түшүнө элек экемин бияка келгенде даг көп нерсени түшүндүм иншаалла келсеңер анан түшүнөсүңөр ассалам алейкумкмлам аллахтын өкүмүн коюуда бел байлап бай атка кыянат кылбагын бай атка кыянат кылбагын Allah'tın ökümün qoyuda Amirdin buyruğun tağatqar Amirdin buyruğun tağatqar Amirdin buyruğun tağatkar Yangi muhojirimizda gaplar mana shunday. Endigi so'z navbati eski muhojirimizga. Abdulloh aka, mana siz ko'p yillik muhojirlardansiz, shundaymi? Ha, shunday. mana shu hijratingizni hozir bizga aytib bera olasizmi qanday hijrat qilgansiz kim bilan hijrat qilgansiz bismillahi rohmanir rohim yoshlari katta bo'lgan mujohid abdulloh akamizning ham hijratlariga quloq solsangiz hayratdan yoqa ushlashingiz mumkin menimcha hech kim qila olmaydigan bir ishni uddasidan chiqqanlar ta'ziq bo'lishligini aniq bir ayon bo'lib qolgandan keyin diqqat bilan tinglasangiz qanday ishligini bilib olasiz e, bundan oldin e, alloh alam men uzoq vaqt bo'ldi bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yillar bo'lsa kerak islom uyg'onish partiyasi chiqqan paytga e, shu partiyaga a'zo bo'lib varaqa tarqatib kitoblar tarqatib qur'on tarqatardik xalqqa islom dini nima degan kitoblarni E, olib yurib tarqatar edik bundan ancha e, bilinib qolingan edi u paytga uncha taziq yo'q edi erkinlik bor edi shundaymi u paytga ancha erkinlik bor edi o'zi sssr payti edi lekin shunga bir imkon bor edi ya'ni mustaqil bo'lmasdan oldin dinimizga ancha erkinlik bor edi ha hijrat qilish oldinga man bir o'zim chiqib ketdim biz uch kishi edik uch kishi qayerga chiqdinglar uch kishi biz tojikistonga chiqdik tojikistonga ketishimizni ham bir e, tayin joyi yo'q edi lekin hijrat qilib shu yoqqa chiqib shu yoqdan yo'l topamiz deb regarga yurdik regar degan bir shaharga uni uni bo'yiga o'yiga yurib keyin bir birodar uchrab qoldi birodarni oilasi shu yerga jamoatda hozir oilasi shu jamoatga o'g'illari bor shu birodarga uchradik bu birodar bizlarni aytdiki sizlarni e, said abdulla nuriyni nimasiga olib boraman o'zbekiston islom harakati bilan hozir mani aloqam yo'q dedi E, keyin biz u birodarlar bilan maslahatlashdik shundan bitta birodar e, kelmaydigan bo'lib ketdi biz ikki kishi shu shart bilan kirishlikka bo'ldikki bizni qaytarib o'zbekistonga topshirmaslik sharti bilan e, mayli shu abdulla nuriyni jamoatiga bo'lsa ham biz shu dinimizni saqlab qolsak o'zi o'zbekistonga topshirmasa ishonarli bo'lsa mayli olib borgin dedik ertaga kelsang javobini aytaman dedi ertasi kuni borsak aytdiki o'zbekiston islom harakatidan manga bir kishi uchradi yo'l topildi shunga olib boraman sizlarni dedida keyin bizni dushanbega olib keldi birodar bor ekan e, shular bilan biz u yerga ikki oy turdik ikki oydan keyin man ijozat so'radimki man borib oilamni ham olib kelsam keyin sharoitimni aytganimdan keyin u aytdiki borib dedi o'zbekistonga kirmasdan olib chiqolsang mayli ruxsat qilaman dedi lekin o'zbekistonga kirib olib chiqishga ijozat edi man o'zbekistonga kirmasdan olib chiqish sharti bilan ijozat oldimda shu regarga keldim e, yana shu regarni bozorini oldiga edik oilam kelgan ekan o'g'lim bilan lekin biz aytgan joyga emas boshqa bozorni ichida turishgan ekan bozordan bir chekkasidan o'tib ketayotgan edik o'sha bitta birodar bilan e, bir yoshgina bola kelib mani qo'limdan ushladi dada deb bunday qarasam o'g'lim kelibdi qachon kelding kim bilan kelding desam onam bilan keldim mana onam o'tiribdi deb keyin onasini oldiga olib bordi keyin ular bilan ko'rishib so'rashdik oilamni olib keladigan bo'ldim oilamga aytdimki biz endi afg'oniston demadimda islom davlatiga ketamiz bu kufr davlatida yashamaymiz e, degan edim qanday ketamiz bu yerga mani tashlab ketmagin dedi oilam shu bilan gaplashib turgan paytni o'ziga shu oilamni bitta opasi ham shu to'satdan kelib qoldi bu yerga kutilmagan holatda bo'lib kelib bizni gapimizni eshitib qoldida qattiq baqirib aytyaptiki qayerga olib ketasan buni mana shu yerga o'y ham bor joy ham bor hamma sharoit bor qattiq qattiq gapiryapti bozorda bo'lyaptimi bu gap bozorda ichiga bo'lyapti baqirib gapiryapti ovozi baland baland chiqyapti endi man o'zi milisadan nima bo'lib turgan odam xuddiki bir milisalar ham o'tib ketyapti bozorni ichidan xuddiki u ham eshitib qolib uni gapini mani ushlab ketganday tuyulyaptida keyin man aytdim bo'pti mayli san olib ketmayman buni bu qoladi man o'zim ketaman dedim e, keyin u aytdiki bo'lmasa dedi o'g'illaringga bir narsa olib bergin dedi kiyim bosh ketish oldida qoladi dedi shu yerda turib turinglar bo'lmasa dedimda o'zimga u birodar bilan sal nariroq chekkaroq chiqdim man aytdim endi birodarga aytdim endi iloj bo'lmadi olib ketish endi imkoni bo'lmadi bizni bo'ynimizdan soqit bo'ldilar endi endi dedim ketamiz o'zimiz dedim shunga birodar maslahat berdiki hech bo'lmasa o'g'lingni olib ketishim kerak deb yurardingku o'g'lingni olib ketmaysanmi dedi man aytdim iloji yo'q mana ko'ryapsanku hozir ikkalamiz ham qo'lga tushib qolishimiz mumkin degan edim aytib bir imkon qilamiz dedi o'g'limga bozordan bir mayda chuyda olib beraygin bozorchiga olib kiramiz o'rtasiga dedi man dedi har narsani olib ko'rsataman dedi ko'ylak jimpir mana bu qanday bu qanday deb ko'rsatib turaman dedi ularga san o'g'lingni olib qochasan bozorchidan dedi e, bir joyda belgi qildik o'sha joyga dedi borasan e, keyin birga ketamiz man ham qochib boraman keyin dedi orqangdan dedi e, yaxshi dedim bordimda o'g'limni aytdim bo'lmasa menga bitta man patinka olib beraygin dedim e, keyin opasi aytdiki bular sherga o'tiradi bitta bitta olib boramiz dedi bitta bitta olib boraman olib berasan dedi yaxshi ya'ni u ayol o'zi ham boradi birga ha u ayol o'zi o'g'limni qo'lidan u ushlab olgan mani qo'limga emas bozorni ichiga kirdik bitta do'konga kelib bitta patinka olib berdim keyin u aytdiki mana shu yerda turib turasan o'g'lingni olib boraman onasini oldiga qo'yamanda keyin qizingni olib kelaman dedi qizingga ham bir narsa olib berasan yaxshi bo'pti o'g'il siz bilan qolgan yo'q o'g'limni yetalab ketdi patinkani olib berdim yetalab olib ketdi olib borib onasiga qo'yib yana qizimni olib kelishga ketdi keyin man birodarga aytdimki bu aytganimiz ham bo'lmadiku bu qo'lidan qo'ymadi qo'liga ushlab olib ketdi ushlab keldi yana ushlab olib ketdi o'g'limni degandim u birodar aytdiki juda zo'r bo'ldi hozir dedi eshiting eshiting san dedi bu tarafdan borasan o'g'lingni olib borib qo'yadi qizingni olib keladi san borib yana o'g'lingni olasan oilangni qo'lidan bozorchi qizingni olib keladida lekin seni topolmaydi keyin man ham bozorni bir chekkasidan boraverdim odamlarni orasidan qarab u o'g'limni olib borib onasiga topshirdi berdida siz shu holatni ko'rib turibsiz man uni ko'rib boryapman qizimni yetalab mandan o'tib ketdi ya'ni do'konga ketdi u keyin man borib o'g'lim bordimda oilamga aytdimki unga bitta ko'ylak ham olib beraygin dedim e, o'g'limni mayli dedi o'g'limni ko'tarib oldimda bozorni ichidan keyin qochdik ya'ni birodarim o'g'lingiz o'sha paytda necha yosh edi o'g'lim o'sha paytga besh yoshga edi bozordan qochib o'sha aytgan joyimizga bordik o'sha dushanbaga ketadigan bir moshina bor ekan shunga minib ketdik shunday qilib yetib keldinglar jamoatga shunday qilib mana alhamdulillah hozir mana o'g'lim katta yigit bo'lib mana mujohid bo'lib jihod qilib yuribdi alhamdulillah mana shunday qilib olib kelganman o'g'limni ana hijratu mana hijrat kimdir nonu osh bilan kimdir ko'z yoshi bilan hijrat qilar ekan Keling endi o'zining g'aroyib tahlil va fikrlari bilan chiqish qilgan shayxning ma'ruzasiga quloq tutish uchun navbatni Ne'matulloh birodarimizga beraylik. Marhamat birodar. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. O'tgan juma dasturimizda boshlab qo'ygan Shayx Imron Husaynning Dajjal va Isroil haqidagi darsini bugun davomini tugatishni maqsad qilganmiz. The Prophet said sallallohu ta'ala alayhi va sallam about Dajjal that he would ride on a donkey and the donkey would travel as fast as the cloud. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal to'g'risida u eshak minadi. Eshak bulutlardan ham tez harakat qiladi. Eshakning quloqlari keng cho'zilgan bo'ladi deganlar. Sizlar ham mening fikrimga qo'shilasizlar deb o'ylayman. Bu eshak hozir ham kundalik hayotimizda mavjud. Eshak bu hozirgi zamonaviy samolyotlardir. Dajjal o'zi bilan zamonaviy texnikalarni olib kelar ekan. Bunda u bilan hech kim tenglasha olmasligini ko'rsatadi. Rasululloh Dajjal dengizga qadam qo'yadi. Dengiz uning tizzasigacha keladi deganlar. Yana bir bor sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Biz bu yerda ramzlar bilan ish ko'rmoqdamiz. Eshakni haqiqiy eshak deb yoki Dajjalni bir necha kilometr uzunlikdagi odam deb o'ylamaylik. Bu narsalar zamonamiz texnikasi bo'lib, Kerak bo'lsa, dengiz tagiga cho'kkan kemani ham yig'ishtirib olib chiqadigan hozirgi suv osti va suv usti kema va texnologiyalaridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal yer va osmon o'rtasida sakrab turadi deb aytganlar. Bu esa hozirgi kosmik kemalar va koinotda uchirilayotgan satellit, ya'ni sun'iy yo'ldoshlar bo'ladi. Bu hammasi bizga nimani ko'rsatadi? Fan va texnikani keskin rivojlanishi bo'lib, bu kashfiyotlar orqasida dajjol turganligini ko'rsatadi. Yer o'z boyliklarini dajjolga ochib beradi deyilgan. Men o'qiyotganim kabi sizlar ham uyga borib, bir bor Britaniya tarixini o'qib chiqinglar. Britaniya oroli fan va texnikani rivojlantirishda oldingi safda turishini ko'rishingiz mumkin. 1860-yillarda Janubiy Afrika mamlakatida qimmatbaho tosh va tilla konlar qidirish yo'lga qo'yilgan. Britaniyaning zamonaviy texnikasi yer osti konlari joylashgan joylarni bilish imkonini berdi. Shu bilan Britaniyaliklar Janubiy Afrikaning Kimberley zaminida bir necha samolyotlar joylasha oladigan chuqurliklarni qazib, qimmatbaho toshlarni tashib ketganlar. 1914-yilga kelib, yetarli boylik qazib olingandan so'ng Kimberley nomli bu konlar yopiladi. Kimberley shahridagi bu konlarni o'zim ko'rganman. Men sizlarni Britaniyaning rivojlangan texnologiyasi bu ishlarning boshida turganligini tan olishingizni xohlayman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjalning davri ribo davri bo'ladi deb aytganlar. Pulni qarzga berib, ustiga foydasi bilan qaytarib olish riboning bir turi xolos. Lekin riboning yana bir turi bor. Bunda muomala yolg'onga qurilgan bo'ladi. Bunda foyda qarzdordan shilib olinadi. Bunga butun dunyoda yo'lga qo'yilgan Amerikaning sudxo'rlik sistemasi misol bo'ladi. Lekin bu sistema aslida Angliyada ishlab chiqarilgan. Bu bank sistemasi 17-asrning oxirlarida Angliyada hosil bo'lib, hozirgi dunyodagi ribo botqog'i o'sha vaqtda yo'lga qo'yilgan. Angliya hozirda ham dunyoni ribo puli bilan ta'minlashni davom ettirmoqda. Ribo qilish yetmaganidek, haqiqiy tillo o'rniga qog'oz pul berib foyda qilishni nima deysiz? Qog'oz pulni 17-asrdan beri davom ettirib kelishmoqda. Your capacity for establishing a riba economy is now tremendously enhanced. Tabiiyki, qog'oz pul ribo tijoratini cheksiz ravishda kuchaytiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjolga oxirgi bo'lib ergashadiganlar ayollar bo'ladi deganlar. Shu darajadaki, kishi uyiga borib, o'z oilasi, singlisi va qizlarini dajjolga ergashmasligi uchun ularni dajjoldan saqlab qolish uchun bog'lab qo'yadi. Dajjal harakatda cho'qqisiga chiqqan vaqtda ayollar olami Dajjolning yolg'onlariga qattiq aldanib qoladilar. Ayollar uchun rivojlanish, oldinga intilishga o'xshab ko'ringan narsani quchoq ochib kutib olishadi. tarixda ko'rilmagan ayollar revolyutsiyasi bo'lib ko'ringan narsa aslida Dajjolning yolg'oni bo'lib chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu hadislari hozirda ayollar erkinligi harakati nomlari ostida bu narsalar ro'yobga oshmoqda. Bunda ham sizlar menga qo'shilasizlar deb o'ylayman. Sizlarning xabaringiz bormi? Ayollar erkinligi harakatini Britaniya oroli boshlab bergan. Bu hamma dalillarni Tamimi Dari borgan orol Britaniya oroli ekanligini isbotlash uchun keltirmoqdaman. Dajjal ozod bo'lib, bir kuni bir yil kabi bo'lgan vaqtda Britaniya uning shtab kvartirasi bo'ladi. Sizlarga savol: Nima uchun shu davrda Britaniya dunyoni boshqaradigan mamlakatga aylandi? Yevropa chekkasida joylashgan ko'rimsiz orol qanday qilib dunyoni boshqaradigan mamlakatga aylandi? Men sizlarga bu savolga kim javob bera olishini aytib berishim mumkin. Bu Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Javob bu hammasi albatta Dajjalning ishi. 1914-yilda hali havo kuchlari ishlab chiqarilmagan vaqtda Britaniya dunyodagi hamma strategik muhim dengiz portlarini qo'lga olgan bo'lgan. Bu tasodif emas. Bu bizga tarixni qaytadan o'qishimiz kerakligini ko'rsatadi. Janubiy Afrika konlaridan olingan foyda hisobiga 1914 yilning yozida sionistlar harakati terror usuli bilan o'z yurishini boshlaydi. Bu terror amaliyoti dunyoni o'zgartirib yuboradi. Avstriya-Vengriya shahzodasi Arkduk Franz Ferdinandni Sarayevo shahrida terror qilib o'ldirilgani kabi 11 sentyabr amaliyoti ham maxsus uyushtirilgan deb bilaman. Bunga shubha qiladiganlar bizga CNN yolg'on gapirmaydi. Amerika hukumatı bizga yolon gapirmaydi. Bizlarga 11-sentyabr hodisasiga arab va musulmonlar aybdor deb aytishdi deydiganlar topiladi. Lekin esdan chiqarmanglar. Maxfiy narsalar oshkor bo'ladigan kun keladi. Qur'onda Alloh shunday deydi. Yawma izin tuhaddithu akhbaraha. The earth will reveal all the secrets. U kunda yer